Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alif Lam Mim Tilke ayatul kitabil hakim Elif Lam Mim Bunlar hikmetli Kur'an'ın ayetleridir. Huden ve rahmeten Her ayet iyilik edenler için bir hidayet ve bir rahmettir. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون Onlar ki namazı hakkıyla eda ederler ve zekatı verirler. Onlar ahirete de gerçekten kati olarak iman edenlerdir. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve yine onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah yolundan saptırmak ve onu bir eğlence edinmek için bilgisizce akibetini düşünmeden o boş sözleri satın alır. Onlara rağbet eder. İşte onlar için pek aşağılayıcı bir azap vardır. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Kendisine ayetlerimiz okunduğu zamanda sanki onları işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi kibirli bir kimse olarak yüz çevirir. İşte onu pek elemli bir azap ile müjdele. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti lehum cennâtun naîm. Muhakkak ki iman edip salih ameller işleyenler var ya, onlar için naim cennetleri vardır. Halidine fîmâ va'dallâhi hakkâ ve huvel azîzul hakîm. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Bu Allah'ın hak bir vaadidir. Çünkü o aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم Kendisini görmekte olduğunuz o gökleri bir direk olmaksızın o yarattı. Sizi sarsar diye de yeryüzünde sabit dağlar koydu ve orada hareket eden her çeşit canlıyı yaydı. Hem gökten bir su indirdik de orada her cins güzel bitkiden yetiştirdik. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين İşte bunlar Allah'ın yarattığıdır. Şimdi gösterin bana ondan başkaları ne yaratmış? Hayır, o zalimler apaçık bir dalalet içindedirler. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد Andolsun ki Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Ve kim şükrederse artık ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse hiç şüphesiz ki Allah gani, hiç kimsenin şükrüne muhtaç olmayandır. Hamid, hamd edilmeye yegane layık olandır. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ عَظِيمٌ Ve bir zaman Lokman oğluna kendisi ona nasihat ederken şöyle demişti. Ey oğulcu! Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk gerçekten pek büyük bir zulümdür. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَفِصَالُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ Biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana sonra da ana babasına şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ Bununla beraber eğer ana baban hakkında bir bilgi sahibi olmadığın şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa o takdirde onlara itaat etme. Ama onlara dünyada iyilikle sahip çık ve bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmakta olduklarınızı haber vereceğim. Ya buneyye innemâ inteku miftâle habbetin min khardelin fetekun fetekun fi sahratin ev fi semâvâti ev fil ardı ye'ti bin Allah İnna Allah latifun Lokman nasihatlerine devam ederek şöyle dedi. Ey oğulcuğum gerçekten o yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa öyle ki bu bir kaya içinde veya göklerde ya da yerin dibinde olsa Allah onu ahirette önüne getirir. Şüphesiz ki Allah latif, her şeyi incelikleriyle bilendir. Habir, onların hepsinden haberdar olandır. Ya bunayya aqimis salate ve'mur bil ma'ruf ve nha anil munkeri vasbir ala ma asabek inne zâlike min azmil umur. Ey oğulcu namazı dosdoğru kıl ve iyiliği emret. Kötülükten de menet ve başına gelenlere sabret. Şüphesiz ki bu azmedilecek işlerdendir. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور Hem insanlara karşı kibirlenerek yüzünü yan çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah kendini beğenip çokça övünen kimselerin hiçbirini sevmez. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير O halde yürüyüşünde mutedil ol. Sesini de alçalt. Çünkü seslerin en çirkini elbette eşeklerin sesidir. ألم تروا أن إن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ, وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا هدى ولا كتاب منير Şüphesiz ki Allah'ın göklerde ne var, yerde ne varsa sizin hizmetinize verdiğini, hem açık ve gizli olarak nimetlerini size bol bol verdiğini görmediniz mi? Buna rağmen insanlardan bazısı kendisi için ne bir bilgi, ne hak yolu gösteren bir rehber, ne de aydınlatıcı bir kitap olmadığı halde Allah hakkında mücadele eder. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ Ve onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiği zaman hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz derler. Ya şeytan onları o alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse yine de onlara mı tabi olacaklar?''